Kaixo, gabon, bai. Beraz, alderri sozialistak e, bi mutur bat ditu, alde batetik Espainia mailan e, beherak adan esan daitek hautezkundeak galdu dituela, eta bigarrengoa goa, nahi genuke biskak ego Euskal Herriko datu begira. Aztik egiten zen hortik, Euskadiko autonomia erkidegoan e, eh, alderri sozialistak, e, ukan dituen emaitzetan, beraz, bizkaiko eskerraldea atxekio heldu diozula badirudi, E, Gipuzkoan hiri nagusi batzutan ere bai Lazarte, e, bai Irun, e, bai Errenteria ere heldu dituzuela aldiz Donostiako eh galdu dituzue. Nola baloratzen dituzu orokorki datuak? Bueno, egia esan e, bueno, le eta bain eh e, hauek egin dira lasaitasunez eta hori nikuz dut azpimarratzekoa da, pentsatzen dut eh bai gobernua alderdien legeakin eta eraman politika positibo izan dela, ez? Emaitzen aldetien ikustu dut, mm, ba, eskazak izan direla, alderdi sozialistaren zako, baldintzatuta egonda nik uste du krisi ekonomikoaren gandik eta zapaterok ba, hartutako neurrien eta pentsatzen dut ba, eskazak izan direla, esaten dizut, ba, naiz eta oraindikan mantentzen dugu alkatetza zenbait hiri nagusitan, baina donostikoa ba, ba, gutxitu da, eta nik uste gutxi aukatetzen jarraitzeko, eta gazte izen ere gauza, gauza bera gertatzen da ez. Beste hiri ba, ba, nagusi batzutan, ba, ba, kaldo, nahi barren eta bar, eh, mantentzen dugu ez. Baina egia esan, ba, berakala, berakala nagusia izan dugu, eta horrela erabaki dute, hautezleak eta onartu beharra dakau, ez da mm. gaut, eh, beste beste komentariorik egiterik, den eh, onartu behar dugu, demokrazia horrela da. Zer arrazoi ikusi dituzu zuen eh, ustez e, eh, berak horren esplikatzeko zer ikusten duzu? Ba, nik uste dut momentu honetan eh, bizi la krisi gogor handi batekin eta nik uste dut gure ba hautesleak ba eginak etxean etxean gelditu direla edo edo kastigu botoa eman digutela, ba zapatero kartutako neurri ondorioz, ez gaitik, ba, ba hori gertatzen da beste leguetetan, eh, bai, esate baterako Inglaterran, ba, gobernu konservadorea dago, behartu dituen horrekin momentu honetan, gobernu, oza, oposizio laborista dago, ba, maus puntu gainetik, ez? Eta horrek eh, adigazten du, ba, eh, oso gaizki, oso gogorra dela, ba, krisi honen eh, aurri egitea, eta, eta bueno, ni pentsatzen dut hori dala arrazoi nagusia, ba, berakadarena, da, krisi ekonomikoari kontra emandako pausoak eh, zapateroren aldetik. Hmm. Azken galdera Benjamin Atutxa, hor eh, PNB e eh, sozialista eta PP aldere popularen artean bada alako aliantza bat eh, gazteizko gobernuan. Aliantza hori, zure ustez, hedatuko eh, edatuko da herriko etxeetara eta diputazioetara, Lehen galdera eta bikarren galdera, zure ustez e, Eusko Gobernuko Patxi López arriskutan da? zure ustez? Bueno, buruz ni pentsatzen dut eh, aniantzak eh, izango diela. Gure alderdiak esan du argi eta garbi, ba, bildurekin ez duela itunik egingo, hitz bai, baina itunik ez. Ni pentsatzen dut dara indikan ikusi behar dala zei bilbide izango duen eh, bai bildu bai eh, indarkeria den eh, aurrean, eta baita ba, programa konkretuen inguruan ez. Eta e, eh, petzatzen dut desalagon goitu ni beraz e, alderdi popularrarekin bakarrik. Gerta daiteke non baiten egotea, ba, errezena araban izan diteke ez. Ba, araban eta bai eta gazteizen ez. Baina beste legutzutan beste erabateko ba, akordioak ere izan daitezke ba, gobernua lortzeko bai dietan edo bai batzar nagusietan. Hmm. Ederkiba, mila esker eta pasagabon, Benjamin Atutxa. Vale, Escarra de casco suey, Agur.